La Rosalia Uh, que jo sé que nascut per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Díselo, Rosy. Que jo sé que nascut per ser Que em tanquin el Louvre mapa. Pokémon i la mixtape. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. Jo corrent pel jardí de casa i el que voldria és tenir Fucking money, man Només vull veure bitllets de cent Fucking money, man Signa del dòlar dintre la ment Fucking money, man Només vull veure bitllets de cent Fucking money, man Signa del dòlar dintre la ment Porto dos o de març Fets amb el coberts de diamants I un bloc, bloc, aviat, bang, bang Que te'l puc regalar Tinc un xaval contractat perquè m'obri el regal a Nadal Tanco el centre comercial I em menjo jo sol un gelat <laughs> Cava xampà, tot tinc botelles Vaig tot juliol, compro una estrella Tinc una illa que té el meu nom Però que voldries tenir Fucking money, man Només vull veure bitllets de cent. Fucking money, man Signa del dòlar dintre la ment Fucking money, man Amo quemarlo. Montaña de fuego. Billetes llorando. Que no libre del dinero. Los verdes y los morados. Mira, su como un veneno. Que la parte de mi lado. Dios no libre del dinero. Queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero. Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero. Contando, contando, contándolo. Dios no blanco, subiendo pa' cielo y entrando. Dinero quiere dinero, yo no lo quiero para. nada. Por reyes y presidentes, con la carita cortada. Dios no libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contando, contando, contándolo.